badru tavhid studiyasi taqdim etadi alhamdulillah assolatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd assalomu alaykum va rahmatulloh abu bakr roziyallohu anhu ga madinani tashqarisida turgan mujohidlar o'zlarini qiynanganligini xabarini sayyidlar orqali yetkazgandan keyin abu bakr roziyallohu anhu ularga o'zlarini uzrlarini aytdilar va aytdilarki men sizlarni hargiz qiynashni xohlamagan edim Yamandan shu jihodga kelganlar uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsinki, men sizlarni qiynamoqchi emas edim, lekin sizlarni komil bo'lishni xohlagandim, shunga men sizlarni biroz Madina tashqarisida ushlab turgan edim dedilar. Shunda ular aytdilarki, Amirul Mo'minin ko'rib turibsizki, bu Madinada tashqarisida mana qurroqchi bo'layapti, o'zimiz ham qiynalyapmiz, ot qiynalyapti, shu jihatlardan bizga qiyin bo'layapti. Shunga biz qavmimiz iltimos qilganida Amirul Mo'mindan so'rasiz, agar bu kishining qaslari hali ham bo'lsa Shom yurtlariga biz turamiz, ketaylik, tezroq tartib qilsa, agar imkon bo'lsa, agar fikrlardan qaytgan bo'lsalar, biz Yamanimizga qaytaversak deb aytdilar. Shuncha biz sizdan so'rayapmiz Amirul Mu'minin deganlarda bu kishi aytdilarki, "Men sizlarni shu to'la bo'lishi uchun kutib turgan edim, xolos." deganda bular aytdilarki, "To'la bo'ldi Amirul Mu'minin dedilar. "To'la bo'ldi. Siz xotirjam bo'ling, biz hammalarimiz keldik, biz tayyormiz" dedilar. Deganda Abu Bakr roziyallohu anhu xursand bo'ldilar-da, keyin so'ngra bularni gapidan keyin bo'ldi bo'lmasam tezda tartib qilamiz dedilar-da, Madinaning tashqarisiga mujohidlarni oldiga yo'l oldilar. Va Madinaning tashqarisiga ya o'zi bilan birgalikda ulug' sahobalarni, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhularni va yana bir qancha sahobalarni oldilar. Madinadan tashqarisiga chiqib ketayotganda mana bu xabar Madinaning tashqarisida turgan mujohid mehmon Yamanli mujohidlarga buni xabar yetdi. Ular nihoyatda xursand bo'ldilar. Ya'ni Abu Bakr roziyallohu anhuni ko'rishiki ular ishtiyoqmand edilar. Va oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin Abu Bakr, Usmon, Ali chiqib kelyapti. Madina tashqarisida turgan mujohidlar ro'parasiga tog'li mintaqada ularni qarshi chiqib kelyapti. haqiqatda bu ulug' ha, mashalloh. Bularni ko'rdilarda Yamanli mujohidlar o'zidan tutib tura olmadilarda, minglagan minglagan mujohidlar takbir aytdilar. Shunday takbir aytdilarki, ular hammalari shunday bir-birlaridagi islom ramzini ko'rib, islomiy bayroqlarni ko'rib Abu Bakr roziyallohu anhu ham yig'ladilar. U yerdagi sahobalar ham hattoki yig'ladilar. Ya'ni islomda u yerda gurkirayapti-da, qarang, bayroqlar hilpirayapti. Shunda <clears throat> Abu Bakr roziyallohu chiqib, yuzlari 14 kunlik oydaqa porlab ketdi dedi. So'ngra bu kishi ularga yaqinroq va hamda ulardan balandroq turishligi uchun yaqinroq yerga bordilar va o'zini ulovlardan tushmadilar. Va ularga xutba qilishdi ham niyatlari bor edilar. Ularga ba'zi bir gaplarni gapirdilarda, so'ngra ulardan birinchi bo'lib Robi'a ibn Amr roziyallohu anhu bilan Yazid ibn Abu Sufyon chaqirdilar ikkalasini. Va Yazid ibn Abu Sufyonga aytdilarki, "Men seni 1000 ta otliqqa amir qilaman" dedilar. Va Robiya ibn Amirga ham aytdim, senga ham ming otliq beraman dedilar. Va sen Robiyani ustidan seni Yazidni amir qilaman dedilar. Robiya sen bunga itoat qilasan dedilar. So'ngra bu kishini alohida chaqirdilarda Yazid ibn Abu Sufyonni Bu Robiyani bilasanki, Hijozda mashhur qo'mondon, mashhur chavandoz, buni obro'sini bilasan. Sen dedi buni obro'sini ushagin. Buni doim mashvara bilan birga ish qiling bu bilan. Buni oldingda tutgin, buni gapiga muxolif chiqmagin dedilar. O'zingga bosh maslahat chiqib olgin dedilar. Chunki payg'ambar aleyhissalomning hadislari borki, anzilun nas manazilahum insonlarda o'zlarini manzilatiga, o'zlarini o'rniga qo'yinglar degan edi payg'ambar aleyhissalom. So'ngra bularni qani tezda tayyorlaninglar dedi. Ikkalalari tezda chavondoz, ikki chavondoz o'zlari jihozlandilar, tayyorlandilarda o'zini mingta-mingtadan askarni olib, 2000 ta askarlarni olib yo'lga chiqa boshladilar. Abu Bakr roziyallohu otni tizginidan ushab, ularni sekin piyoda kuzatardi. Shunda Yazid ibn Abu Sufyon aytdilarki, bu holatdan ta'sirlanib ketib, "Ey Amirul Mu'minin, siz piyoda ketasiz-u, ikki Allohning do'stisiz. ikki Alloh subhanahu va taoloning sevimli do'sti Muhammad alayhisolamning do'stisiz va sizdan Alloh rozi bo'lgan. Siz Allohning g'azabidan najot topgansiz. Siz piyoda ketsangiz-u, biz otda ketamizmi?" dedilar. Shunda Abu Bakr roziyallohu aytdilarki, "Yo'q, Alloh qasamki, men otga chiqmayman ham, sizlar ham tushmaysizlar" dedi. "Men mujohidlarni mana shunday kuzataman" dedilar. Bo'lmasam bizga vasiyat qiling Amirul Mu'minin dedi Yazid roziyallohu Shunda Abu Bakr roziyallohu o'zlarini ajib bir vasiyatlarni qildilar. Mana bu vasiyat qiyomatgacha bo'lgan har bir mujohidga tegishli vasiyatdir. Mujohidlarga, xossatan mujohidlarga qo'mondan bo'ladigan insonlarga vasiyatdir. Ey Yazid, agar sen yuradigan bo'lsang, ya'ni Alloh yo'lida shu jihodda ketayotgan vaqtingda o'zingga va ashablaringga qiyinchilik qilmagin. yumshoq muomalada bo'lgin va qavmingga va do'stlaringga g'azab qilmagin va har bir ishingda u birodarlaring bilan maslahat bilan ish qilgin va adolatni o'zingga lozim tutgin va zulm jabrdan yiroqda bo'lgin bilginki ogoh bo'lginki qaysi bir qavmda zulm sifati bo'ladigan bo'lsa Alloh hargiz u qavmga nusrat bermaydi Va yana aytdilarki, qachoniki dushmaninglar yo'liqadigan bo'lsanglar, orqa yuz yugurib qochmanglar. Alloh taolaning mana bu oyati bordir. Va may yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Alloh. Va ma'awahu jahannam va bi'sal masir. Kimki mana bu kunda dushman bilan yo'liqqan kunda orqa yuz yugurib qochadigan bo'lsa, u Allohning g'azabi bilan orqaga qaytibdi va uni borar yeri jahannamdir va mana bu yer qanaqa ham yomon yerdir deb Alloh Alloh taolo aytgan. Magaram ikkita toifani istisno qilgan. Kimiki jangda taktikasini o'zgartirish uchun chekinsa, yoki boshqa bir mujohid toifaga qo'shish uchun chekinsa, bu mustasnodir. Bu unga Alloh g'azabi bo'lmaydi. Mana shu oyat bor. Shu oyatni ko'rasizlar, chekinmanglar dushmanga yo'liqqaninglarda. Va yana bilginki, agar dushmanlarni ustidan g'alaba qozonadigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga nusrat beradigan bo'lsa, yosh bolalarni qatl etmanglar. Qariyalarni qatl etmanglar, ayol kishilarni qatl etmanglar, yosh norasida go'daylarni qatl etmanglar. Allohning yo'lida jihad qilyapmiz deb zulm yo'lini tutmanglar va hamda sizlar faqatgina o'zingizlar yeydigan hayvonlardagini so'yinglar. Hamma hayvonlarni so'yvermanglar va hamda agar ahdlashadigan bo'lsanglar, unga xiyonat qilmanglar. Agar sulh qiladigan bo'lsanglar, uni buzmanglar. Va sizlar mana bu jihod yo'linglarda shunday bir qavmlarni oldin o'tasizlarki, ibodatxonalarda insonlardan o'zlarini uzlatga olib, faqatgina Allohga ibodat qilyapman, Allohga men yaqinlik, qurbat hosil qilyapman deb o'ylagan rohiblar yo'liqasizlar deyapti. Ularni o'ldirmanglar, ularni ibodatxonalarini buzmanglar dedi. Va yana shunday bir qavm yo'liqasizlarki, ular mushriklarga yo'liqasizlar. Ular deyapti, ya'ni bularni Shomga jo'natyapti, u yerda xristianlar yashardi. Kreslarda taqib olgan. Ya'ni bo'yinlariga shirklarini alomat sifatida nima salib taqib olgan. Hozirgi tilda aytganda kiris. Shuni taqib olganlar bo'ladi, shunga sig'inib yuradiganlar bo'ladi. Mana bu insonlarni dedi, unga 3 ta shart qo'yasizlar dedi. 3 ta variant bor ularga. Yo islomga kiradi ular deyapti, yo jizya to'laydi yoki jang dedi. Shu 3 ta narsani albatta ularga aytasizlar dedi. So'ngra mana bu nasihatlarni qildilarda bu ikkala amirni quchoqladi. Robiya ibn Omirni ham Yazid ibn Abu Sufyondan ikkalasini quchoqladi. Bag'irlariga bosdilar va Robiya ibn Omirga qarab aytdiki: "Ey Omir, shijoatingni Banu Asfarga Rumlilarga ko'rsatgin" dedi. "Qani bir ko'rsatinglar o'zingizlarni" dedi. "O'zingizlar shijoatingizni ko'rsatinglar, sizlardagi shiddat ular ko'rib qolsin" dedi. Mana ularga qahrilar solinglar dedilar. Men sizlarni Allohga omonat qo'ydim. Alloh sizlarga nusrat bersin dedilar. So'ngra Abu Bakr roziyallohu anhu bularga duoyi xayr qilib, o'zini ashablari bilan Umar, Ali roziyallohu anhumlar bilan birga qaytib kelib ketdilar Madinaga. Bular o'zlarini yo'lida davom etdilar. Va Madinadan tashqari chiqib Tabuk tarafga qarab yo'lda ketayotgan edilar bular. Shunda Yazid roziyallohu anhu tezlatdilar qavmni. Tez-tez-tez yura boshladilar. Shunda Robi'a ibn Umar aytdiki: "Ey Yazid, sizga nima bo'lyaptiki, tez yurgizyapsiz? Abu Bakr roziyallohu anhu hozir sizga nima deb vasiyat qilgan edi?" u kishi aytgan ediki sekin ohista yurgin yo'lda mashaqqat tug'dirmagin degan ediku dedilar shunda bu kishi aytdilarki abu bakr roziyallohu anhu bitta ikkalamizni ikkita guruhdinglar jo'natib kifoyalanmaydi hozir deyapti shomga balki u kishini niyati Shom yurtiga birin ketin askarlar jo'natish niyati bor. Bir qancha guruhlarni, katibalarni, jayishlar jo'natadi. va menki umid qilamanki, mana shu Shom yurtiga birinchi bo'lib biz kirib borsak, birinchi fathni biz qilsak, birinchi jihodni uyg'onishini biz ana shu yerda boshlab bersak. Mana shu baxt bizga nasib qilishingizni Allohdan so'ranaman. Shunga agar rozi bo'lsanglar, shunaqa tez ketsak. Agar rozi bo'lmasanglar, mayli sekin ketamiz dedi. Degan hamma takror aytdi, Alloh akbar, unaqada boshlang dedi. Biz xato tushunibmiz. Unaqada boshlang, birinchilardan biz bo'laylik. Shomga birinchi kiradiganlardan bo'laylik dedi. Shunda bu kishi aytdilarki, "Ha, shunaqa qiladigan bo'lsanglar, uchta ne'matga erishamiz. Birinchisi Allohning rizosiga erishamiz. Ikkinchisi xalifamizning rizosiga erishamiz. Uchinchisi g'animatlardan birinchi biz olamiz", deyapti. Yaxshisini biz olamiz, deyapti. Jihodning orqasidan bu kelayotgan g'animat, bu haqiqatan bu g'ururlanib aytadigan narsa-da bu. Izzatda bu narsa. <clears throat> Shuning uchun hamma narsani birinchisi birinchisida. Undan keyin bular bu gapni eshitdi, xursand bo'lib ketdiki, Allohdan quvvat, kuch quvvat Allohdan dedi. Amir boshlang bizni dedi. Birinchi biz boraylik, boshqalar yetkemasdan turib dedilar. Mana bu o'rinda biz ikkita xulosa olsak bo'ladi. Mana bu o'rinda ikkita xulosa olaylik. Birinchisi nima? Birinchilardan bo'lishni davom o'rganaylik. Birinchilardan bo'la mana siz bilan bizlar inshaalloh O'rta Osiyolarda jangni boshlab bersak, bu katta ne'mat bo'ladi bu narsa. Ya'ni jihod uyg'onmagan yerlarda jihodda boshlashlik, avvalgilardan mana boshlashlik bu haqiqatan katta ne'mat bu. Bu katta ne'mat bu. Va ikkinchisi yana bu yerda qo'mondondan ibrat olsak bo'ladiki, qarang, shunday bir gap gapiryaptiki, qavm o'zi mana shu mashaqqatga rozi bo'lyapti. O'zlari shu mashaqqatga tayyor bo'ladi. Ya'ni qiziqtira olishlik. qo'l ostizdagi nafarlarni qiziqtira olishlik. Mana shunday xususiyatdan bo'lishi kerak ekan qo'mondan insonlarda. Qiyinchilikdan bilmay qoladi insonlar, qarang. So'ngra bular mana shunday Abu Bakr roziyallohu ikkita nimani jo'natdi, ha, ikkalasi ketyapti, Tabuk mintaqasiga yo'l olishdi. Mana shu vaqtlarda Abu Bakr roziyallohu ularni Madinadan birin-ketin askarlar jo'natayotgan vaqtda mana bu xabarni Yamanlik arablar bo'lardi, ana shu xristianlarni, nasorolarni do'stlari. Ular yordam beradi beradigan. Ular ana shu Madinaga kelgan vaqtlarida ana shu vaqtda o'zlarining tijoratlari bilan ular eshitib qolgan edi mana bu xabarlarni. Abu Bakr roziyallohu anhu jo'nat etganini. Mana bu xabarni ular Xiraqilga olib borib sotdilar, yetkazdilar. Sening musulmonlar jo'natdi, mujohidlar yo'lga chiqaryapti dedi. Shunda Xiraqil darhol o'zini saroydagi zodagonlarini, qo'mondonlarini, vazirlarini yig'di. Oliy shora o'tkazyapti-da, hammasini yig'di-da va ularga aytdiki: "O Banu Asfar, Ey rumliler, sizlarda davlatinglar inqirozga yuz tutyapti. Bugungi kunda shunaqa bir holatga keldinglarki, sizlarda dininglarga yaxshi amal qilmay qo'ydinglar deyapti. Sizlar zulm yo'liga o'tdinglar, jabr yo'liga o'tdinglar deyapti. Shuning uchun deyapti Alloh taolo sizlarga hatto xayolinglarga kelmagan, tasavvuringlarga kelmagan, ularda jang qilishi hayolinglarga kelmagan insonlarni sizlarga jo'natib yubordi deyapti. Qanaqa mana bu yerda bu kishi ana shu hatto Rum podshohi o'ziga kelayotgan mana shu musibatni ham gunohidan deb bilyapti. Biz deyapti o'zimizni injilimizga yaxshi amal qilmay qo'ydik deyapti. O'zimiz dinimizga amal qilmadik. Bizi huzurimizda eng zaif bo'lgan insonlar, hattoki ular bizga jang qilishini hayolimizga keltira olmasdi deyapti. Ya'ni arablarda ular shu darajada past deb bilardi ular. Arablarda ular odam qator ko'rmasdi. Rumlilar, forsiylar ular ana shu vaqtda hozirgi Rossiyasi bilan Amerikasi bo'lgan. Veliki державия bo'lgan shu vaqt ular. Kuchli davlatlar bo'lgan. Arablarda ular sahroda o'sgan badaviylar, qishloqlar, hech narsa ular qo'ldan kelmaydi deb o'ylashardi ular. Haqiqat arablar shuna bo'lgan edi. Ularga nisbatan. Lekin arablarda Alloh taolo Muhammad alayhisalom chiqarib, islom bilan ularni afzal qilib qo'ygan edi. Islom bilan ular ruhiyatini, qadriyatini ko'tarib qo'ygan edi. Va keling, mana bularda hayoli kelmagan, bular keldi, bu podsho demak o'zinikini ma'lumot qilyapti. Injillarga amal qilmay qo'ydinglar, mana shunday insonlarni Alloh taolo bizga balo qilib jo'natdi, deyapti. Bular bo'lmasa bizga oyoqqa tura olmasdi bular, deyapti. deb o'zinikilarni ma'lumot qildi. Va orqasidan aytdiki, mana endi nima qilamiz dedi. Ularning maqsadi bizni shu Shom muborak Shomimizni qo'limizdan olmoqchi. va bizni g'animat olmoqchi ekanmiz ular dedi. Shunga nima deysizlar degan ular hammalari arablar dedilar. Ular bizga yalangoyoqlar oyoq ko'tarib qoptimi dedi. deganda podshoh aytdiki, "Ha, ularni meni fikrimcha ochlik berga olib kelgan" dedi. Ular ochiq qolgan cho'llarida dedi, shuning uchun belar kelyapti. Boshqa bir narsa fikrlar yo'q bo'lsa kerak ular dedi. Ochiq qolib qolib chiqilib ular dedilar. Shunda <clears throat> ular aytdilarki, "Ey podshoh, naruddu ma'an murodihim va nasulillah madinatihim va nakhrubu ka'batahum." Ey podshoh, Bizi jangga boshlang. Biz ularni maqsadlardan qaytaramiz. Biz ularni shaharlari Madinaga yetib boramiz va ularni Ka'balarini biz vayron qilamiz dedilar. Ular mana shunday katta kattalar. Biz boramiz. Bizni jo'nating ana shularning oldiga dedilar. So'ngra bundan u podshohon xursand bo'lib ketdi-da, 5 ta katta qo'mondonlarini yig'dida, da 8 mingta askarni to'plab turib, birinchi guruh qilib u ham jo'natdi. 5 ta qo'mondon bilan. Ana shu 5 ta qo'mondonlarni da asosiylardan Batoliq va Georgis degalar bo'lgan akukalar, asosiy qo'mondonlardan. Va yana boshqa 5 shunaqli 5 ta qo'mondonni ostida jo'natib yubordi. va ular jo'nashidan oldin ularga ular ham duo qildilar. Ular rohiblari o'zlarini ana shu e, domlalari deymizmi biz tilda aytsa, hammalar ularga duo qilib kanisalarga kirib, cherkovlarga kirib duolar qildi deydi. Shunday duolar qilib cho'qinishib, shunaqa o'zlarining shirkiy nimalarni qilib, ular nima qilishdi? Kreslarga cho'qinib, o'zlariga yordam talab qilishdi. So'ngra ular albatta bizga nusrat keladi. Mana biz duolar qildik. Va ey Allohim, bizni qaysinisimiz haq yo'lda bo'lsa bizga nusrat bergin deb duolar qilishdi. Va ular so'ngra yo'lga chiqishdi. Shunda <clears throat> bu rumliklar Tabukka kelishdan 3 kun oldin musulmonlar Tabuk degan mintaqaga yetib kelgan edi. Musulmonlar yetib bo'lgan bo'lgan edi 3 kun oldin. So'ngra 3 kun ana edi musulmonlar dam oldida 3 kundan keyin yana Shom tarafga yo'l olamiz deb turgan vaqtda uzoqdan oyoq qadam izlari eshitilib qoldi. Oyoq qadamlarini ovozi eshitilyapti. Ya'ni changlar, g'uborlar bo'la boshlayapti. Ya'ni rumliklarda otlardan changlar chiqardi. 8000 ming askar kirib kelyapti. Buni ko'rdi darhol Yazid ibn Abu Sufyon Robiy ibn Amr ikkalasi mashvara qildida, xullasida Robiy ibn Amr aytdiki, sen kamen olasan dedi. Sen yashiringin kamen olasan, men uni ro'pardan kutib olaman dedilar. So'ngra Yazid ibn Abu Sufyon o'zini qavmini oldiga keldi, ya'ni o'zini qo'l ostidagi mintani oldiga keldi-da askarlarga ularga xitob qila boshladi. Ey birodarlar, i'lamu annallohu va'adakumun nasr. وأيدكم بالملائكة وقال الله تعالى aziz kam min fi'atin qalilatin g'alabat fi'atan غلبت bi كثيرة va الله ma'as sabirin Ey Birodarlar, albatta Alloh sizlarga nusratni va'da berdi va farishtalar bilan Alloh taolo quvvatlashidi va'dasini berdi. Va Alloh taolo oyat karimada aytdiki, tarixda qanchadan qancha ozgina sonlik mujohidlar bo'lganki, toifalar bo'lganki, ular Allohning izni bilan ko'plagan kishilarning ustidan g'olib bo'lgan ular. Alloh taolo os-soli mujohidlarga ham nusrat bergan. Mana bu oyatni Alloh taolo ochiq bayon qilyapti, ruhiylarni cho'ktirmanglar dedi. Biz oz bo'lsak ham albatta ularga zarba bera olamiz dedi. Ularni qaytara olamiz dedilar. Va yana payg'ambar alayhisalom ham aytganlarki, al-jannatu tahta dhilali suyuf, jannat bu qilichlarning soyalarining ostida deganlar payg'ambar alayhisalom. Va yana bilinglar, sizlar Shom yurtiga muborak Shomga birinchi kiritgan qo'shinsizlar dedi. Sizlar tarixda qolasizlar dedi. Sizlar rijollarsizlar. Shuncha turib beringlar, albatta Alloh nusrat beradi dedi. Ruhan tushkunlikka tushmanglar dedi. Ya'ni musulmonlar 8 ming askarni ko'rib, ularda ham ruhiyat tushgan, ko'rgan. 8 mingta askar kelyapti. 2 mingtaga qarshi. So'ngra mana bu holatda ular ruhiyatlari ko'tarildi, takbirlar aytdi. Alloh akbar. Qo'mondonlar shunday inson bo'lish kerak edi. Qarang, ruhiyatini ko'tarishi kerak. Shu vaqtda rumlilar yaqinlashib qoldida, ularni mingtani ko'rdida, mingta yashiringanni ko'rmaganda. "He, shular biz bilan jang qilmoqchimi?" o'tirish ham yo'q dedi, birdan hujum qilamiz deydi. Işte. Ular shunchalik ular xursand bo'lib ketdi. Hozir bir pasda bo'lardi, yo'q qilib deb turib, ular shunday hujum qildilar. Birdaniga zarba qildilarki, ikki taraf bir-biriga to'qnashdi. Qattiq jang bo'ldi. qattiq jang bo'layotgan vaqtda musulmonlar oz, endi ularni muhosaraga olayotgandek bo'lib turgan bir vaqtda Robi' ibn Umar takbirlar bilan chiqib keldi. Takbirlar bilan ikkinchi guruh chiqib keldi. Bundan ular qo'rqib ketdi, parakandaga tushib ketdi dushman. Ya'ni o'yladilarki, ular endi hozirgi vaqtda dedi, mana bir vaqtda hozir bularga endi birinchi yordam keldi, yana yordamlar kelsa kerak deb ular sekin-sekin orqaga chekina boshladilar. Shu vaqtda ularni bularni kattalardan bo'lgan, katta qo'mondonlardan bo'lgan batoliq ularni oldiga chorlardi. "Ey, qochmanglar, orqaga qochmanglar, qayerga ketyapsizlar? Jang qilinglar, chekinmanglar" deb o'zining qavmini ruhiyatini ko'tarib turardi u ham. Rumlilarni. Mana shu vaqtda Robi'a ibn Omir ko'rdiki, ana shu asosiy figura odam. o'zini qavmini chaqiryapti. O'shini men qasd qildim deyapti. Borib deyapti, Alloh izni bilan o'shini qatl etdim deyapti. Uni ko'rganda dushman qo'rqib ketdi. Qo'rqib ketdi, orqaga qarab chekina boshladi. Ya'ni birinchi hujumda demak ular orqaga chekinishdi. Orqaga chekinib o'zlarini palatkalariga borishdi Orada bir fos musulmonlar ham to'xtadi o'zining joyida, ular ham orqaga chekindilar. Shu vaqtda keyin ular ulardan mana kattasi o'ldi. O'lgandan keyin Georges o'zini rumlilarda endi hozirgi o'lgan batolikni o'rniga Jorjis endi asosiy katta qo'mondon bo'lib qoldi-da akasi o'lgandan keyin. U qavmini yig'dida aytdiki, "Ey qavm" dedi. "Hali sizlar endi birinchi zarbada yutkizdik deyapsizlar, endi podshohga yuziga qanday qaraysizlar?" dedi. "Hozir endi sizlar qaytib ketmoqchimisizlar?" dedi. "Shu ozgina musulmonlardan qochib ketasizlarmi?" dedi. Yo'q, Alloh qasam dedi, hozir shunday bir jang qilamanki, men dedi, birinchi o'zim jang qilib beramanki dedi, yo ukam oldiga yetib olaman yoki o'zim ham dedi, mana shu g'alabani ko'rmangiz shu ketmayman dedi. Nima deb chiqqan sizlar? Qaysi yuz bilan podshoh oldiga borasizlar dedi. Sizlar chiqishdan oldin ularni quvlab boramiz, Ka'balarni vayron qilamiz deganidinglar-ku deyapti. Ya'ni xuddi qandayamki, bugungi kunda amerikaliklar ham chiqib kelayotganda mana shunday chiqib kelganda ular remmo bo'lamiz deb kelganda. Butun Afg'onistonni bitta o'zimga olib qo'yaman deganda. kinolarni ko'rib ular shunaqa bir borib hammasini biz vayron qilib tashlaymiz, shaharlarni olib tashlaymiz degan o'yda kelgan edi ular. Xuddi bular ham shunaqa o'ylar kelib olgan. Shunda u o'zini qavmini shunaqa qilib nima qildi? Sizlar dedi uyat boradi, podshoh oldiga qaytib boradigan bo'lsanglar, qaysi yuz bilan borasizlar deb ularni uyatga qo'ydi. Shunda ular hammalar yana g'ayratlari qo'zib ketdi-da, rostana dedi, qanday qaytamiz dedilar, yo biz ham jang qilamiz deydi. Va mana shu yerda keyin ular avval dedi bu aytdiki, bu Georges jangda kirishidan oldin avval ular bir maqsad ham eshitilik chu badaviylarda, bular och qolib kelgan bo'lsa dedi, balkim boshqa varianti chiqar, balkim taom beradigan bo'lsak qayt ketib qolishar dedi. Och qolgan bo'lsa deydi. Bitta o'zlariga yordam beradigan bir arab bor edi. Shu arabga aytdiki, bor dedi, ularni oldiga borib, bizga bitta aqlliroq odami chiqib qolsa kerak oralarda, shuni biz oldimizga olib kelgan dedi. keyin bu borib ular bilan bularni elchisi xullas bu rumliklarning elchisi orada bitta jang to'xtagandan keyin ularni oldiga boradi bu arab elchilari. Shuni keyingi darsda o'tamiz inshaalloh. www.sodiqlar.info